Večeras ako Koboda, da, nakon imena kojeg smo prošli put spomenuli, su dva imena, a to su jedno Al-Qahir i Al-Qahar to su dva imena koje smo prošli put spomenuli. Večeras ako Koboda da radimo jedno novo ime, odnosno značenje tog imena, a to je ime Allaha subhanahu wa ta'ala Halim. Tako da ćete vidjeti da s ova imena kada radimo, kada spominjemo jedna, znači upotpunjava i druga sa značenjima. I onda ćete moći da shvatite Allahovu snagu, Allahovu veličinu, Allahovu moć, a s druge strane Allahu te bareke savršenu blagost. Znači, nakon ovakvih predavanja čovjek neće više sve postaviti pitanje zašto nevjernici uživaju, zašto nevjernici žive, zašto ovo gospodar svjetova dozvoljava da se čini, zašto oni imaju vlast u svojoj ruci, zašto prema drugim, znači muslimanima, tlače i ubijaju, uništavaju i bore se protiv njih. Zašto taj gospodar koji gospodar muslimana, koji voli muslimane, ne zaustavi to, ne spriječi to? To su nam pitanja koja smo mi u nekim predavanjima spominjali. Naveli smo odgovore kako znači Ehli Sunnet smatra i misli. Ali večeras ovo ime, El Halim, će mnogo toga da pojasni i da nam olakša svatanje, odnosno naše ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu savršenu moć, a s druge strane njegovu savršenu blagost prema svojim stvorenjima, jer smo mi radili na početku imena Ar-Rahman, Ar-Rahim, i vidjeli smo da je njegova milost takva da obuhvata sva stvorenja, i vjernike i nevjernike. Pa ćemo vidjeti večeras i njegovu blagost gospodara Subhanu wa ta'ala, kako se znači svata i kako se razumijeva iz šarijaskih tekstova. Prije svega u jeziku je poznato više značenja, a od tih značenja ukazuje na pamet. Znači ima značenje hilm pamet, razborit čovjek, pametan čovjek. Zatim ima značenje sanjati ili sna, sanjariti nešto, također. Zatim u arapskom jeziku se spominje kada se opisuje osoba koja je stasala u punoljetnost, isto znači u jeziku se koristi ova riječ. Zatim neki učenjaci ukazuju da ima značenje samokontrole, Znate kad je čovjek u sržbi, pa se savlada. I vidjet ćemo na kraju šta je poslanik Ali Islatu Vasalam obećao takvima. Znači ovo su jezička neka značenja ili znači neka značenja koja ćemo mi navesti. Postoje druga značenja, ali su ova znači puno više koriste i opće poznata su. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime Al-Halim spominje se na 11 mjesta. I mi smo uzeli jedno od značenja da ima značenje blagi. Ali ono što je potpunije, što bi se moglo znači prevesti, onaj koji žudi da oprosti, a ne požuruje sa kažnjavanjem. Razumijete? I to ćete vidjeti iz predavanja večerašnjeg. E, zašto gospodar Tebare Kvetala žudi da oprosti, a ne požuruje sa kažnjavanjem? Zato smo naveli one činjenice po pitanju nevjernika i neprijatelja ove vjere i muslimana, zašto im gospodar svjetova daje, daje život. Prije svega u suri Al-Baqara 235. ajd Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا I dobro znajte da Allah te bareke ve ta'ala dobro zna šta je u vašim prsima. Allah Đelešanu ukazuje ovdje njegovu moć, savršenstvo znanja, da on dobro zna ono što naša prsa kriju i prikrivaju. I zamislite koliko nas ima tajni, ne želi ih nikom odati. Zatim, koliko puta sretneš osobu, a u prsima osjećaš, a ta osoba ne zna. A Allah ukazuje, znači dobro znajte da on zna ono što je u vašim prsima. A završava ajet, a mi kažemo da o svakim završicama završicama ajeta treba posebno da čovjek razmisli i promisli zašto su došla ta baš određena Allahova imena. Pa Allah Đelešanu kaže وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ i znajte dobro da je Allah tebarek ve ta'ala gafurun, onaj koji mnogo prašta, halim, koji je milostiv. El gafur mi ćemo govoriti tako voda, jedno od Allah i tebarek ve ta'ala imena, ali jedno od značenja, znajte da je on taj koji mnogo prašta i koji je blag prema vama, u stvari onaj koji prikriva vaše tajne, vaše postupke, vaše grijehe koje činite. Jer ono grijeh koji ti činiš, ili koji prikrivaš od drugi, ili koji si pomislio niko drugi ne zna osim Allah i ti. Jer si ti imaš ideju, imaš misao. Niko drugi. A da čovjek zna, tvoj prijatelj, tvoja poroca pobjegli bi tebe. Ali Allah je harim, blag prema stvorenjima, milosti prema stvorenjima, pa to prikriva, gafur, od drugi. Opet ti želi hajr. I vidjet ćemo značenje ovog imena kada se odnosi na Allah te bareke o ta'ala. Zatim u suri Bekare, u 263. majetu, Allah što kaže قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا Ovdje, znači, gospodar svjetova ukazuje na sadaku i milostinju koju ljudi daju prema drugima, da je znači lijepa riječ vrijednija od sadake koju čovjek dadne, zatim je pogovara. U ovom ajetu. Ali Allah što završava Wallahu ganijun halim. I zaista je Allah tebare kevetala gani. On je bogat. Vi ste srvaš u drugom majetu. Ali on bogat i blag prema vama. Znači, bogatstvo njemu pripada, rizki obskrba onu koju smo mi pojašnjavali i od Allaha te bareka ta vlast i moć, sve što ima, sve što posjeduješ je iz njegovih riznica koje tebi podario, što znači i ti i tvoj mjetak, sve što posjeduješ pripadate, pripadate Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim u suri Al-Ahzab u 51. majtu Allah Jeršanu kaže Wallahu ja'lemu ma fi قُلُوبِكُمْ zaista Allah dobro zna ono što je u vašim srcima. Što je u vašim srcima. Pa završava pa kaže وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا I zaista je Allah sveznajući i s druge strane On je blag prema vama. On je blag prema vama. Što znači mi u srcima svašta pomislimo. Jel, imamo svakakvih ideja. Čovjek živi između dobra i zla. Šetan ga uvijek napada. Šetan je taj koji te zastrašuje koji ti ubacuje sve se, nagovarate na ružno. Ti si taj kome će se odazvat. S druge strane ima skupinu, znači oni koji ti ubacuju fine i dobre misli, a to je od strane meleka koji su znači blizu nas i koji nam došaptavaju radi to, ne mogu se da Znači uvijek su između, u sukobu, između sukoba dobra i zla, ali si ti taj kome će se odazvati. Da li dobrom ili lošem. Ali znaj da ono sve što ti pomisliš da uradiš, sve što misliš da ćeš uraditi, znaj da Allah to zna. Iako ti je to posvijest, iako je to u tvom srcu, ne je daleko skriveno od svih drugih pogleda, svih drugih misli, svih drugih ljudi, Allah Đelešanu dobro zna. Ali znaj, znači, pored toga da je on prema tebi blag, da to prikriva i sakriva i da ti želi dati šansu da se popraviš, da se vratiš, da ostaviš to što si pomislio. Zatim Allah Đelšanu suri Fatir u 41. ajtu kaže Innahu kane halimen gafura. Ovdje je došlo zaista i on taj, gospodar svjetova, koji je halimen, Došao je znači prvo halim, blagi i onaj koji mnogo, koji mnogo prašta. Učenjaci imaju više mišljenja kada se odnosi na Allaha Tebare Kvetala značenje imena El Halim. Prije svega Ibn Đerir Kažu u definiciji značenja, El Halim je onaj koji ne požurije sa kaznom svojih robova zbog njihovog griješenja. E sad, svima je jasno zašto ljudi, oni koji griješe, ovdje su znači općenito svi obuhvaćeni. I oni nevjernici, i mnogobošci, i međusije, i vjernici koji su slabog imana pa rade loša djela, i munafici, svi znači ovdje spadaju. Allah te bareke ve je opisao sebe ovim velikim imenom El Halim, da je taj koji ne požurije sa kažnjavanjem onih koji mu nepokornost čine. A s druge strane smo radili prošli put, ime El Kahar, pokorite, i druga imena koja ćemo raditi, kada hoće da uništi, u dijeliću sekunde uništi. I to je vezano za njegovu volju. Ali je znači propisao, opisao sebe da je on taj koji ne požurje sa kažnjavanjem. Ali je moćan, kadir, svemoćan, da kada hoće i kada poželi da uništi, samo kaže kum fe je kun. Budi ono bude. I tu nema znači da neko može pobjeći umaći od Allahove tebare kvetala prijetnje i da neko pomisli, vidi subhanallah, znači ljudi to rade, Allah nemoćan ne odobila da ih kazni. Ne, nego mi znamo iz Allahove te imena i značenja koja nose ta imena uviđamo zašto je to sve iz potpune Allahove te bare kvetala mudrosti tako što se dešava i što nas okružuje. Zatim Allah Subhani rahimahullah kaže El Halim je onaj koji je blag prema onome komu nepokornost čini. Blag je prema onome koji prema njemu nepokornost čini. Jer da želi da ga kazni, mogao bi to učiniti u trenutku njegovog činjenja grijeha, znači nepokornosti, da hoće gospodar svjetova, ali ne i svoje blagosti prema, prema stvorenjima. A on je, kaže, blag prema njemu i ostavlja ga do roka određenog. Ostavlja ga do roka određenog. E sad pogledajte treću definiciju, sad još opširniju od ove dvije koje je Ibn Kesir Rahimahullah naveo. Za kuranski ajet kada je opisivao innahu kane haliman gafura, zaista je on prema ljudima, prema stvorenjima, taj koji mnogo prašta i koji je, koji je blag prema njima. Kazao je po pitanju ovog ajta, kaže, to jest vidi svoje robove, znači vidi svoje robove, kako ne vjeruju u njega. Vidi ih, nije mu nepoznato. I griješe prema njemu, ali i zbog svoje blagosti ostavlja, čeka i odgađa i ne žuri i nakon toga kaže i oprašta im. Allah Ne požuruje. Odgađa i čeka. Šta čeka gospodar svjetova? Efela je tugu. Zar ne želite se pokajite i vratite gospodaru svjetova? A subhanallah, da hoće, zbog grijeha kakve činimo, sve bi nas uništio. Jer smo zaslužili to da učimo. Da, da se desi. Izazvali smo njegovu srđbu ali iz njegove blagosti i želje i žudnje da se ljudi povrate. Allah te barek kad je stvorio čovječanstvo, stvorio je sa ciljem koji da ga obožavaju. Ne da ih kazni, da ih baci u propast, nego da ga obožavaju. I to je ono što im želi, želi im hajr. I vidjet ćemo koliko ajeta ukazuje na to. Međutim, čovjek koji okonča kao nevjernik, koji nije uzeo pouku, koji nije iskoristio to vrijeme kojim gospodar svjetova daje i pruža svakodnevno, takav će znači zaslužiti kaznu da bude kažen na ahiretu i tamo kako ćemo vidjeti nema znači ovih mogućnosti. Nema toga da te Allah te odgodi, da ti dadne šansu, da čeka šta ćeš, kako ćeš. Kada preseli čovjek završen, halas, na sudnjem danu kjafir ne može dobiti milost. Dok na koju je dobiva svakodnevno, svakodnevno znači učestvuju toj Allahove te barek savršena milosti, u njegovoj blagosti prema njima, i pružaju, znači imaju mogućnosti, samo da li će on ili neće, to je pitanje, znači šta je, šta je prihvatio i šta želi. Plodovi imana ova, odnosno ovo Allahu te bareke ta'ala, savršeno i lijepo, veličanstveno ime. Prije svega, znači, da čovjek potvrdi Allahu subhanahu wa ta'ala osobinu blagosti. Mi smo kazali da pravila lijepih imena jeste da svako ime nosi u sebi savršenu osobinu. Vidimo znači da je ovo savršena osobina Allaho, eh, Allahove uzvišene i savršene blagosti prema stvorenjima. I to vidimo znači da se oslikava i manifestuje, da im pruža šansu, da im daje mogućnosti, da im želi haj ne požurije sa uništenjem, sa kažnjavanjem, ne spušta nedaće znači zbog onog što su ljudi zaslužili, nego im daje, daje mogućnost i svakodnevni naš život. Kada otvorimo naše oči, kada doživimo novi dan, treba čovjek da je svjestan da je to nova šansa, da je to iz blagosti late, bareke iz njegove milosti, njegove, iz njegove savršene dobrote prema čovjeku da mu je dao novi dan. Nove trenutke. Kako će iskoristiti? Da li će mu se vratiti, da li će se pokajati ili će i dalje nastaviti sa nepokornošću, odnosno sa činjenjem loših, loših dijela. Tako da Allah Đelešanu na mnogim mjestima ukazuje da on to želi ljudima, da želi hajr. Pa kaže u jednom od ajeta, u suri Bekare 221. ajetu, Ulaike jedu'une ila nar, opisuje znači nevjernike, unafike, licemjere, sve one koji slijede šeitana i njegove vesvese, da su takvi koji žele i koji vas pozivaju i dozivaju u vatru. Da budete skupa s u vatri. Ali Allah Đelešanu nešto drugo želi. Pa kaže Wallahu yad'u ila al-jannati bi izni. Ali Allah Đelešanu vas poziva u džennet i u oprost s njegovom dozvolom. Znači Allah Đelešanu vas isto tako doziva kao što imamo i iblisa i sve oni koji ga slijede. Svi oni znači na različite načine pozivaju i dozivaju vjernike e, stvorenja da ih se odazovu, da ih slijede. Ali isto tako Allah subhanahu wa ta'ala poziva i doziva stvorenja da slijede ono što je najljepše, a to je Kur'an koji vodi, koji vodi do dženeta s poslanikom sallallahu alihi wa Znači Allah šan doziva i poziva i želi ljudima hajru, ukazujući im, davajući im svoje milosti. E, šalje im vjerovjesnike, spušta im knjige, daje im daje, daje im ulemu koji ukazuju na pravi put. To je svi za Allahove milosti. Allah Đelešanu kada bude, znači, od preznaka sudnjeg dana, on će uzići Kur'an. Uzit će Kur'an, neće ostati Kur'an među ljudima. Prije toga će usmrtiti u lebu. I ko će ostati? će neznalice. Ko će ih upućivati, ko će im ukazivati, ko će ih pozivati. Biće prepušteni šeitanima. I zato znamo da će sudnji dan da se desi nad kim? Nad najgorijim stvorenjima. Kao kaže poslanik poznatom hadisu, da neće biti osobe koja će govoriti Allah, Allah tada. Ali će biti stvorenja, bit će insani. Zbog čega? Zato što kaže poslanik, radit će i čin će blud po ulici poput životinja. Biće, ali će biti bez upute, bez svijesti Allahu te bareke TA'ALA. Bez obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugom hadisu kaže poslanik sa bit će kaba srušena, kao da vidim sad čovjeka koji vadi kamen po kamen, sad kao Allaho poslaniće. Zar da se to desi, a muslimani tu su što mu radi muslimani? Neće, kaže, biti ljudi koji će govoriti Allah, Allah tada. Što vidite, znači, koliki je značaj Allahove dobrote i rahmeta i milosti prema stvorenjima dok je Kur'an među njima, dok je uputa među njima, dok je sunet poslanika među njima, dok su učenjaci među njima koji pozivaju i pojašnjavaju te propise. To je velika, znači Allahova Tebare Kvetala, neizmjerna milost prema, prema stvorenjima. Zatim Allah Đelešanuhu kaže u suri Yunus 25. ajet Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Zaista vas Allah Đelešanu poziva u vječnu kuću, kuću spasa i mira i on je taj znači, koji upućuje koga hoće od vas i ukazuje na pravi put kome on te bareke kvetala hoće. Allah Đelešanu poziva svaki onaj koji osjeti želju da bude jedan od tih koji će se odazvati Allah te barek tala će ga put. Allah ćemo će mu podariti načine kako će spoznat istinu, da je slijedi. Ali čovjek koji stalno glavu okreće, Allah poziva, Allah doziva, znači šalje, šalje ti različite ajete, znakove, ali ti ne prihvataš. Ali opet, pored svega toga, Allah Đelšan ti daje mogućnost. Jer ovaj poziv je otvoren sve do tvoje smrti. Sve do tvoje smrti. Znači imaš šansu sve dok ne preseliš da li ćeš to prihvatiti? A to je opet iz Allahove te bareke vetala blagosti, dobrote i milosti prema tebi. I prema meni, prema svima. Što nam daje tu šansu da se popravimo. Šta god da učinimo, kakav god prekršaj da uradimo, Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio vrata ube otvorena, znači da svakog pokajnika onog koji želi se vrati njemu. Zatim Allah Đelešanu kaže Wallahu yuridu en yetube alaikum Zaista Allah Đelešanu želi da vam oprosti. Allah želi da vam oprosti. Znači ne želi da vas kazni, nego želi da vam oprosti. Ako mu se vratite, kaže Bože moj, oprosti, smiluj, želim sad od ovog trenutka da budem pravi. Allah Đelešanu takvima kaže, on želi da vam oprosti. A opisuje šeitana i njegove sedbenike u nastavku pa kaže Allazina yattabi'una shahawati ويريد الذين يتبعون شهوات a oni koji slijede šetanove stope ili strast od šetana koji nagovara to, Allah što kaže njihovu želju, šta oni žele od ljudi, od čovječanstva. Kaže u nastavku entamilu meilen azima, da skrenete velikim, znači, dalale tomu zabudu. To je njihov cilj. Oni koji slijede šeitanove, znači stope i strasti, oni ti prezentiraju, oni ti serviraju, oni te svakodnevno pozivaju da budeš jedan od njih. Da budeš jedan od njih. Allah Đelešanu želi da se pokaješ, da mu se vratiš i da ti oprosti. Pa ti izaberi koji ćeš put. Oni žele i pozivaju u vatru, Allah Đelešanu poziva, poziva u džennet. Znači dva su puta, srednjeg puta nema. Ili ćeš se odazvati gospodaru Tebare Kvetala u potpunosti, ili će se prepustiti šeitanu i njegovim sredbenicima koji pozivaju na ovu straputicu koja vodi do vječne kućne žene A mi ako boda želimo znači da se odazovimo Allahom te barek vetala poziv. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Bekare 185. ajet Yuridu Allahu bikum ul yusr. Allah Đelešanu želi da vam olakša. Znači ova vjera je olakšica. Allah želi da vam olakša. I to je Islam. Olakšanje. I ne želi, kaže gospodar svjetova, vala yuridu bikum ul usr. I ne želi vam dao teža, nego želi da vam olakša propise koje vam je spustio, oni su olakšica i oni su srednji put. Nema ispod toga nešto da kažeš ima li kakve olakšice u tome. Svaki propis koji je gospodar objavio i spustio, to je olakšica od njega. Zna kakvi smo, šta možemo podnijeti, a šta ne možemo. I on nam je to znači podario. Ali pogledajte znači ove ajete koji ukazuju na lahu te bareke ve ta'ala milost, dobrotu i blago sprem stvorenjima doziva i poziva u kuću milosti, u kuću selameta i spasa. Zatim, on je taj koji želi da im oprosti. Ukazuje na istinske i prave neprijatelji koji su nam neprijatelji, a to su oni koji slijede šeitana i stramputicu, jer oni ne žele da tapkaju na mjestu, oni žele znači da dozivaju i da rade, da bi drugi bili poput, poput njih. Tako da znači takve treba ostaviti po strani kloniti se, a prihvatiti, prihvat znači put poslanika sallallahu alihi wasallam. Drugi plod spoznaje jeste da čovjek ne pomisli ni u kom slučaju. Zbog te velike Allahove bareke tona blagosti i pružanja mogućnosti e, čovječanstvu da živi kako živi, da nije on subhanahu wa ta'ala znači mogućnost da ih kazni. Allah subhanahu wa ta'ala je mogućnost da kazni i on je moguć i sveznajući o dešavanjima e, njegovih stvorenja, tako da čovjek ne smije da pomisli znači da njegova e, savršena blagost utiče na njegovu sve moć po pitanju kažnjavanja. Nego Allah subhanahu wa ta'ala kada hoće da kazi on, znači u jednom času to učini. Allah Đelešanu u suri Fatir u 44. majtu kaže أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Zar oni ne žele da malo proputuju svijetom, da vide kako su okončali svi oni koji su negirali, koji su poricali istinu, kako su oni okončali, kako su oni završili. Allah Đelšan poziva takve. Znači ima li ko da pogleda, da shvati. Ovi ajti kako kažu učenjaci, kada se poziva na putovanje po svijetu, nije to za vjernike. Ovo su ajeti za poricatelje, za nevjernike, jer oni imaju šubhu, oni nemaju jakina. Da ideš na mrtvo more, da gledaš da su narodi stradali, to je za nevjernike. Da on ode tamo da vidi, da uzme pouku. Vjernik je uzeo pouku, vjeruje čvrsto Allahove te bareke tela riječ. Nema što da ode tamo da gleda kako su narodi stradali, kako su okončali, kako su završili. Nego znači svaki onaj koji nema imana u Allaha te bareke ne vjeruje, idi brate pogodaj, pogledaj kako su okončali poput tebe ljudi koji su negirali, koji su poricali, koji nisu prihvatili ni Allah, ni poslanika koji im je dolazio, znači od tih naroda, pogledaj kako su oni završili. Da li imaju spomena, da li su ostali, na koji način, a istorija je potvrdila ono što je Kur'an znači nagovijestio. Zatim kaže Allah Đelešanu وَكَانُوا أَشَدُّ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَ I oni su bili daleko žešći i jači od vas. Ali su isto tako stradali, nestali. Jer je Allah Đelešanu jači. Allah Đelešanu kada je htio da ih kazni, kaznio je. I zatim kaže gospodar svjetova, ukazujući da on ne posjeduje osobinu nemoći nego da posjeduje zaista savršenu osobinu svake moći. Pa kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا i zaista Allahu te bareke ne može ništa umaći, niti na nebesima, niti na zemlji. Od stanovnika i nebesa i zemlje, ništa mu ne može umaći. A završava zbog čega? Zato što je on takav da je alim, sveznajući i kadir, svemogući. Sveznajući da zna ko pokušava da pobjegne, izbjegne i umakne. Ko ima, znači, takve misli. S druge strane, sve moguće svakog takvog kazni i da ga njegova sržba i kazna pristigne. Znači, nijukom slučaju vjernik ne može pomisliti da njegova blagost utiče znači, na njegovu moć, nego Allah Đelešanuhu iz svoje potpune mudrosti je učinio svijet ovakav kakav jest. Dao nevjernicima život, dao da uživaju, da se naslađuju i to smo kazali. Svaki onaj koji okonča, koji produži u takvom životu, sve što mu je duži život, veći će kazu na ahiretu imati. Ako se ne odazove i ne pokaje prije smrti Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ I ovo je bušra, ovo je radosna vijest za vjernike. I znajte dobro da Allah mnogo prašta i da je, da je blag. Ovo znači svakom onome koji osjeti nekada tjeskobu, teškoću, da kaže, Bože moj, pa što sam uradio, da li ima, da li ima oprosta za ovo? Znaj da ti laž, on kaže, dobro znaj, dobro znaj da sam ja onaj koji mnogo prašta i koji je, znači, blag prema svim stvorenjima. To dobro upamti, nemoj nikad to da zaboraviš. U kakvom god očajnom stanju bio, u kakvom god teškoći se nalazio, znaj da Allah Žešan mnogo prašta i da voli da prašta i da je on milostiv i da je on blag prema svojim stvorenjima. To nikad nemoj zaboraviti. Znači, nemoj da te šeitan nadvlada, a šeitan zaista svaki, svake sekunde kruži vijenama, kao kaže poslanik sallallahu sallam. I njegov je posao i da te odvrati od pravog puta. Njegov je posao da ti ubaci toliko teškoće i problema da izgubiš nadu Allahu te bareke ve milost. Da kaže, vi šta su radio, znači prvo te navede na onaj njegov način. Vi znate kad kažu učenjaci, zamislite doktora koji ima iskustva 50 godina, 100 godina i ono koji ima dvije godine, gdje ćeš ti otići da mu se povjeriš? Ono sa manje iskustva, sa više iskustva. Kaže, on zna zbog svog iskustva ti e, uspostavi e, dijagnozu i slično. A zamislite kad šeitana i blisa, kada je stvoren, kako on sve ima iskustva da zavodi ljude. Sve metode, znači danas neko se dosjeti nečeg, pa pokuša prevariti nekoga. A zamislite šeitan, toliko godina, toliko generacija, toliko ljudi, toliko mudraca je prošlo generacijama, sve on to pokupio. I s druge strane, većinu njih je nadmudrio. Većinu njih, zato što gospodar svetova kada je većina ljudi na zemlji, da su nevjernici. Većinu njih je prevario. I većina njih će biti uz njega, uz njega u džehennem. A nemoj biti ti od ti takvi Zašto to što Allah šanu ti obećava i opisuje se da mnogo praši što god da učiniš Nemoj da pomisliš nema oprosta, nema izlaza, nema nade, ima Allah te bare kvetala, je halim, samo mu se pokaj i vrati istinskom teubom. Šta god da učiniš, Allah te bare kvetala, oprašta i prelazi preko toga. Zatim, treći plod. Allahova blagost prema stvorenjima ogleda se u tome da je on strpljiv na njihovim uvredama. Zamislite danas koliko ljudi ima, a koji svaki dan vrijeđaju gospodara Tebare Kevetala svojim postupcima, svojim govorima, svojim jezikom, svojim postupcima. Svakodnevno, znači koliko ljudi ima. Allah subhanahu wa ta'ala je opisan svojstvom strpljivosti. I opisao ga je poslanik sallallahu alihi wasallam u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim. Znači opisan je da je Allah subhanahu wa ta'ala strpljiv. Na čemu? Sa svojim stvorenjima, na svemu onome što oni čine, što rade, kako, na koji način ga je Danas kada te neko povrijedi, Habibi, koliko si spreman da osaburaš, da ne uzvratiš? Ljudi se razlikuju, neko alhamdulillah počašćen tim. Ali u većini slučaja ljudi su upali. Jako brzo. Opisuju danas to stanje ko hepo kocka. Znate kako se hepo kocka pali? Tako i znači, ljudi koji zaista hoće da budu ehli sunne, da slijede poslanika sa svim u malom i velikom, nemaju sabura. Ne mogu da, znači, osaburaju, da izdrže, da prijeđu, da zaborave, da, da još da oproste. To je još teže. Ali vidjet ćemo kako je gospodar sve to je to opisao. Međutim, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam u Buharinom rivajetu Ma ehadun asberu ala ezan samijahu min Allahi jedda'une lehul veled thumme ju'afihi wa jarzukuhum. Zaista, kaže poslanik sallallahu ne postoji niko da više sabura od gospodara Allaha te bareke ve Na nedačama, ezijetima, vrijeđanju. Nema znači nekog da postoji poput Allah te bareke ve kako on znači sabura na tim nedačama, odnosno na ezijetima, vrijeđanju kojeg čine stvorenja prema Allahu te bareke Pa kaže jedno od tih jedna od tih vrsta znači vrijeđanja kaže pripisuju mu dijete. Pripisuju mu dijete. Vi znate da nebesa samo što se nisu rascijepila, kaže gospodar svjetova, od riječi koje govore zulumčari i nevjernici da Allah da ima dijete. Znači, toliko je teško nebesima, ali ona opstoji Allahovom voljom i ona dozvoljava se spusti opet i svoje blagosti. Ne požurje sa kažnjavanjem. Ali kaže, e, pripisuju mu dijete, a on im daje zdravlje i obskrbljuje ih. Allah Znači, toliko ga vrijeđaju. I nakon svega toga opet gospodar svjetova daje takvima da su zdravi, da su živi i još ih hrani. Daje im riska. A u rivajetu muslima kaže poslanik sallallahu alejhi wa selleme la ehada asbaru ala azan yasma'uhu min Allahi kaže niko ne može više da sabura niti sabura više od Allaha subhanahu wa taala na onome što čuje od ezijeta od Allaha subhanahu wa taala pa kaže innehu šta mu čine yushreku bihi wa yuj'alu lahu walad thumma huwa yu'afihi wa yarzuquhum oni mu kaže druge smatraju ravnim druge mu smatraju ravnim i pripisuju mu dijete. A on kaže, i pored svega toga, daje im život i zdravlje i on ih obskrbljuje. Allahu akbar. Mi smo naveli primjer danas kada te neko uvrijedi, povrijedi jednom riječju. Koliko spremno da to da zaboraviš, da prijeđeš. A gospodara te bareke vetala svakodnevno, danonoćno, ga vrijeđaju ko? kršani. Pripisujući mu to. I ne, to je samo jedna od načina znači uvijek. koliko ima drugi, koliko ima oni koji se pripisuju islamu i tvrde da su vjernici, da su muslimani u srcu, psuju Allaha uzabila. Psuju poslanika njih alihi wasallam. Onaj koji povrijedi poslanika povrijedio Allah, onaj koji povrijedi porod poslanika povrijedio je poslanika povrijedio Allah, onaj koji povrijedi vjernika povrijedio je poslanika povrijedio Allah. Onaj koji povrijedi šarijat, Allahove propise, povrijedio je i poslanika, povrijedio i vijenike i Allaha. Svakodnevno se to dešava. Ali Allah Đelšan je mogućnosti da kazni. I mi znamo, znači mi kada imamo mogućnost da kaznimo, rekao mi to odmah uradimo. Ali Allah Đelšan ne požurje sa tim kažnjavanjem, upravo zbog značenja ovoga imena kojim se opisao El Halim. El rahimahullah je kazao El Halim je onaj koji ne uskraćuje svojim robovima blagodati zbog njihovog griješenja. Daj im rizik obskrbu. Vidjeli se iz ovog hadisa. Znači, kao da je komentar toga. Ne uskraćuje im blagodati obskrbu zbog njihovog griješenja. Zatim kaže, on subhanahu wa ta'ala daje na faku pokornom i nepokornom. I vjerniku i nevjerniku. I onom koji se pokorava čini dobra djela i onaj koji čini loša djela, odnosno koji negira Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, Allah sprečava nepokornog da pogode ne da i musibet. Sprečava gospodar svjetova. Da ga pogode, pogode ne da musibeti, belaji na dunjalku, a da on nije ni svjestan toga. Nije ni svjestan. Kako će biti svjestan kad negira gospodara svjetova? Allah subhanahu opet ga štiti od tih Zatim kaže, a kaže neki od njih čak niti ga poznaju, niti ga prizivaju, niti ga mole. A isto tako i njih štiti i o njima se brine. Zatim kaže za pokornog. Sprečava, kaže isto tako da pokorno <clears throat> zade se sibeti i nedaće. Nekada zbog toga što pokori, dovi Allahu subhanu wa ta'ala da ga zaštiti ti ne daš. Vjernik je svjestan da onaj koji je zaštitnik, koga može sačuvati, ko može to spriječiti, je Allah subhanu wa ta'ala. Ali kaže nekada je taj vjernik uposlen nekim ibadetom, uopšte ne dovi Allahu subhanu wa ta'ala, Allah žanu brine se o njemu i sprečava da ga pogode i ne i musibete. Znači koliko mi danas dovimo Allahu te bareke utječemo sa od tih nedača, belaja, problema, katastrofa, možda neko da ima da se utječe, ali većina ljudi je u gafletu. I mi isto tako, u jakom velikom gafletu. Nemaru, ne učimo plaho puno tih dova, ne utječemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ali Allah Đelešan se opet pored i svoje blagosti prema stvorenjima brine se o nama i sprečava da nas pogode i zadese te nedaće. Znači o svima se Allah subhanahu wa ta'ala brine. Ali kad on odredi da te pogodi ta nedača, da se spusti ta nedača, nema i ne postoji niko na svijetu da ti može to, znači, da te može sačuvati i spasiti od toga. Zatim Allah Đelešanu je ukazao u svojoj toj knjizi. Kada bi on kažnjavao svoje robove zbog njihovih grijeha i onoga što su učinili, kada bi samo zbog toga kažnjavao, ne bi ostao čovjek na dunjaluku, ne bi ostala život, ne bi niko ostao na dunjaluku, a da ne bio kažnjen. Što znači da čovjek koliko god bude dobar, koliko god da osjeti da je napredovo u imanu, u Allah Allaha subhanahu wa ta'ala, ne smije se uzdizati, ne smije pomusti ja sam mašala, nego da uvijek zna da on nije zaslužio svojim dijelima Allahovu milost i rahmet, jer on upravo svojim postupcima zaslužio Allahu te barek kaznu, ali za Allahu te barek potpune mudrosti i milosti i dobrote prema stvorenjima oprašta, zaboravlja, prelazi i nagrađuje vjernike koji tvrde i potvrđuju šehadet La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah što kaže u suri Nahl وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى A da Allah kažnjava stvorenja, općenito sva stvorenja, zbog njihove nepravde i griješenja što čine, ne bi ostavio na Dunjaluku osobu jedno stvorenje, a da ga ne bi, kaže, uništio. Sve bi uništio. Ali, kaže gospodar svjetova svima njima daje rok i vrijeme do roka određenog. Svima. I zatim Allah te barek tala oduzima dušu, usmrćuje i vraćamo se svi njemu. Pa kaže فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ A kada im dođe taj rok koji im je određen, može biti katastrofa, nedača, bilo šta što ćete usmrtiti, niko nije u stanju to odgoditi za jedan tren, niti ubrzati za jedan tren. Moć Allah te bareke vetala. S druge strane ukazuje da iz njegove savršene blagosti prema stvorenjima daje im taj život. Ali stvorenja trebaju znati kada bi ih kažnjavao zbog njihovih prekršaja sebi i kaznije svoje potpune pravde. I niko ne bi učinio nepravdu. Jer on znači pravedan, svojim presudama, svojim postupcima, u svom sudu. A mi smo nepravdni i mi činimo nepravdu i mi znači griješimo prema gospodaru Tebareke, Tebareke ve Ali svima gospodare svoje mudrosti, svoje dobrote i milosti daje šansu da se vratimo, da se pokajemo i ne uzima znači za svaki grijeh, nego te grijehe oprašta. Jer on, vidjet ćemo, gafur koji mnogo prašta, gafir, isto tako koji prašta, prelazi preko toga, zaboravlja i ne osvrće se više na to. On kad oprosti više nema, zašto si to radio? Ko mi danas kad kažem, brate, halali, pa za pet dana čim nešto ponovo se desi, ti s meni tada i tada i tada i tada. Ponovo sve popraviš ono što je nekada uradio, a ti mu nekada kao halalio i zaboravio prešlo preko toga. Što vidimo da ova sva svojstva koja gospodaru pripadaju, kojima se opisao, nijekom slučaju ne sliče svojstveno stvorenja, niti mogu znači ličiti. Zatim Allah Žešan kaže u suri Kef 58 majetu وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْ رَحْمَ I pogledajte kako otpoče ovaj ajet. I tvoj gospodar je taj koji mnogo prašta i koji neizmjerno milosti. Dvije osobine spominje. Koji mnogo prašta i koji neizmjerno je milosti prema vama. Pa zatim kaže لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ a kada bi ih uzimao i kada bi ih kažnjavao zbog onoga što su učinili, ubrzo bi njihovo stradanje. Odmah bi ih uništio, odmah bi ih kaznio. Ali na početku ukazuje da je on kakav, da mnogo prašta i da je neizmjerno milostiv. Pa ti ukazuje da je tvoj gospodar, znači takav, opisao se uzvišenim osobinama savršenim, da mnogo prašta i da je neizmjerno milostiv, ali kada bi vas kažnjavao zbog toga što činite, ubrzo bi kažnjavanje. Znači to bi se desilo jako brzo. Ali kaže gospodar nakon toga مَوْعِدٌ يَجِدُ مِنْ Ali sve njih čeka rok koji je precizan, koji je određen i neće umaći, neće to odgoditi, neće se znači to nekako preskočiti. Kome? Allah Žešanu ovdje prvo ukazuje da je on taj koji puno prašta, koji mnogo prašta i koji je neizmjerno milostiv. Zatim ukazuje nam svoju e, moć u kažnjavanju, kada bi htio da kazni sve bi ga skaznio, ali upamtite, znači iz toga vam daje i svoje blagosti šansu u ovom periodu, znači do tog roka, ko hoće da se vrati, ko hoće da se pokaje, ko hoće potraži pokajanje, on će mu dati, on će ga uputiti. Zato vidimo, znači, mnoge silnike, nasilnike, oholnike i nevijenike, one koji su u grijesima, znači svojim neko manje, neko više, vratili se Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajali se Allahu subhanahu wa ta'ala zbog te mogućnosti koju on subhanahu wa ta'ala dao. Nije ih kaznio u onim trenucima griješenja, nego je produžio život, pa se pokajali na kraju super okončali. Ali ovaj i ovdje, znači rok koji je precizno određen, isto tako je prijetnja svakom onome koji ustraje u, tim u tom griješenju, koji se oda tome i koji konča na tome, da nakon toga više nema, nema više šanse, nema više pružaje mogućnosti, nema odlaganja kazni, nego Allah te bare kvetala tada žestoko, žestoko kažnjava. E, ono što učenjaci kažu još čudnije od svega toga, kada navedu ovakve ajete i slično tome, da Allah šansu opisuje sa neizmjernom milošću, da je milosti prema stvorenjima, s druge strane da je u mogućnost da kazni kada on te bare kevetala hoće i da ovaj rok svima nama je jako poznan. Kaže, postoje ljudi i osobe na Dunjaluku koji se još više osile uz ohole, umjesto da kažu hvala ti gospodaru što si me poživio, što si mi dao šansu, ja se vraćam iskreno, te neći, kažu Bože dragi, ako ti imao brzaj kaznu. Još više se osjeti. Znate koliko danas mi danas čujemo? Mi. nismo smo svjedoci ti kažu, ako ga ima, nek me kazni. Ako ga ima, ako pusti, nek me kazni. Evo ja sam tu. I citirali smo i one koji su bili u historiji prije, koji su se pojavljivali, koji su isto tako tražili. Ali Allah Žešanu okončio, završio s njima, uništio. I Kur'an govori o takvima Govori da su tražili i mušici Meke i prije njih, znači nevjernici od poslanika da Allah Žešanu brza svoju kaznu. U suri Yunus u 11. ajetu Allah Žešanu kaže وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِجَعْلَهُمْ بِخَيْرِ لَقُدِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ Kada bi Allah Đelešanu, kaže, požurivo da ljude kazni, kao što im, kaže, požurije da im dadne i odazove se njihovim dovama za hajr, sve bi, kaže, okončalo, sve bi završilo. A vi ovdje znači Allah ukazuje na njegove hajrate, na njegovu dobrotu prema stvorenjima. Ali kad bi požurio da ih kazni, on bi to znači uradio poput one brzine kako, kako im daje hajr. I nakon svega ovoga oni zaboravljaju pa kažu, Allah što kaže u suri Sad, وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Gospodaru naš, ubrzaj, ubrzaj, kaže, svoju prijetnju, ubrzaj. Prije nego što kaže dođemo na taj konačni dan obračuna, prije dana, znači obračuna, kada ljudi budu proživljeni, kada se budu vratili gospodaru, ubrzaj, evo sad smo mi na Dunjalku i traže to. A zaboravljaju, znači, da je Allah subhanahu wa kakav. Opisao se Halim, koji im daje šansu, pruža šansu. I onda on kaže, vidi, pogledaj, nema gospodara, nema ko da me kazni, Znači kako mu šetan dolazi s jedne strane pa s druge strane u sve većoj većoj zabludi, zabludi ga ostavlja. Jer pomisli da Allah nije samo, samoćan, da nije u stanju da kazni. Evo ja te izazivam, tražim tvoju sržbu, kazni me, a kazni znači nema. A zaboravlja da Allah ima svoje sunene, svoje zakone koje je odredio i tako se je opisao Subhanehu wa ta'ala da ne požurije sa kažnjavanjem nevjernika. Zatim Mekelije, mušnici Meke koji su isto tako tražili od poslanika sallallahu alihi wasallame, Allah kaže u sura Anfal 32. ajetu وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ فأمتر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Kažu gospodaru, ako je ovo istina što od tebe dolazi, kazi nas, kaže, spusti, kaže, kamenje s nebesa na nas. Ako je to istina što dolazi, haj sad i nas kazni, znači ne vjeruju da je to istina. Ali ako je istina, evo mi izazivamo tvoju srđbu kazni nas kamenjem s nebesa koji će nas protirati znači, u zemlju ili nam dođi sa nekom drugom vrstom kazne. Bolnom kaznom. Znači tražili su, zazivali su gospodara Tebare Kevetala. A vi znate kako su okončali svi oni koji su bili zalimi prema poslaniku, oholnici, silnici, koji nisu prihvatili. Svi su preselili. A poslanik sallallahu alihi wasallam isto tako je bio okičen ovim plemenitim osobinama. Vi znate kada je oslobođena Meka, da poslanik je imao opciju i mogućnost da ih kazni, pa ih nije kaznio. Zatim kada je protjeran iz Tajfa, kada je izgubio svaku nadu, u smislu da će se neko odazvati u Meki, tražio je drugu soluciju gdje će činiti dao pa je otišao u Tajf. Pa je tamo isto tako odbijen žešće nego što je odbijen u Meki i nakon toga mu dolazi Melek sa Melekom Džibrilom, Melekul Džibal, onaj koji je bio u mogućnosti da brda sravni kada hoće gospodar te bare kao da dadne mu to se učini. I dolazi Melek, kaže, o Allahu poslaniće, dolazim ti sa Melekom koji je Melek svih brda, samo reci Allah ti daje mogućnost. Da li želiš koje ćeš brdo da se sravni na njih, da ih kazni? I poslanik sallallahu alihi wasallam nije to prihvatio. A od njega se tražilo samo da klimne glavom, da kaže da uništi bilo koji znači gestom, da ukaže, ali poslanik sallallahu alihi wasallam bio taj znači okličen ovom plemenitom osobinom, da nije požurivao sa kaznom, da mu nije to bio cilj, nego mu bio cilj kako je nastavku hadisa, možda će Allah Đelešanu iz njihovog potomstva izvući sedbenike koji će se odazvati šahadatu la ilaha illallah. I na kraju i rezultat bio takav. Meka čita prima islam kad je poslanik sa sam došao. I na kraju, posle par dana, odlazi na Huni da se bori sa habna. Deset hiljada dolazi, dvije hiljada automatski. Oni koji su prihvatili u redove se uključuju džihadita. Suha. Znači, to je uspjeh. I to je cilj na Dunjavku. da radiš za lahu te bare kretana vjeru, želeći ljudima hajr, hajr upute i da na tom putu ustraješ. Znači uvijek, a ne da kažnjavaš i da onaj, u smislu kad su mogućnost, kad se Allahove granice krše, kad postoji zakon i šarijet, kad su to su već drugi, drugi uslovi. Mi govorimo znači o stanju današnjice. Zatim, ova osobina, koja je osobina blagosti, dozvoljena je stvorenjima da se okite s tom osobinom. I to smo naveli iz primjera poslanika sallallahu alihi wasallam, a Allah Đelešanu ukazuje na ovu osobinu kada je opisao neke od svojih vjerovjesnika. Za Ibrahima je kazao u suri Tauba Inna Ibrahima la halim I zaista je, kaže Ibrahim, bio osjećajan i blag. A vi znate kako se danas Ibrahim prezentira kod pojedinaca. Meni moje, vam, vama vaše i samo tako jedan ljub način. Allah Žešan opisuje Ibrahima, ali i salatu wasalam, da je bio blag i osjećajan. Zna i pored onih riječi, i pored stanja njegovog oca, opet kako je, znači, se obraćao prema svom ocu. Takav je bio prema svom narodu. Ali kad dođe, znači da se kaže, ja to ne volim, ja to ne obožavam, to ne može koristiti, to ne može, znači štetu, to se kaže, ali si i dalje onaj koji je i želi tim ljudima uputu, hajr. A ne da se gledaš šita život preko nekog nišana, jer je on neprijatelj Allaha i poslanika. On jeste, Allah te je tala opet halim prema njemu i očekuje njega dan, trenutak kad će se Allah te barek tala povratiti a ti si tu u toj misi da budeš jedan od onih koji će ukazivati na pravi put. S dokazima, s pričom, pozivati. Znajući svoje stanje, svoje propise, svoju vjeru i znajući hal ono koga pozivaš. Ali ti je cilj uvijek takav, znači da na najljepši način dođeš dostaviš, prezentiraš, pozoveš suprotnu stranu. Zatim Allah što kaže u suri Hud u 75. ajetu Inna Ibrahime la halimun munibu. Još jedno svojstvo mu dodaje. Zaista je Ibrahim bio osjećajan i blag i treći je bio odan. Mnogo se je vraćao, mnogo je dobio, mnogo je znači Allah te obožavao. Bio ustrajan, ustrajan na tome. Zatim narod Šuajba je opisao samog poslanika Šuajba pa kaže u suri Hud 87. ajd Inneke le rašid Zaista si ti među nama znači poznat kao blag insan, kao blag i pametan, odnosno razborito. ovo ima razboritost, značaj razboritost i pamet kao pametne osobe. E, opisuju ga tako. Na to nama nije dozvoljeno da nas neko opiše nekim drugim osobinama. Trebamo biti pravi vjernici, iskreni vjernici. Da se okitimo ovim plemenitim osobinama, budemo prema, e, prepoznatljivi po njima. Ne da neko kaže ovakav, onakav, u stvari to oni mogu da negiraju, negirali su i poslaniku sallallahu alihi sallam, njegove plemenite osobine koje imaju u džahilijetu, a taj e, osobina bila je poznat kao sadik i el emin, Is, e, iskreni i povjerljivi. Ali su mu to negirali nakon, znači, kada je počeo pozivati u istinu. Ali zaista su bili ubijeđeni da je on bio takav. Zašto? Mi znamo kad su otišli kod kralja, nisu htjeli da slažu. Istinu, istinu govori, kad je kralj pitao. Sve su potvrdili pozitivne osobine. Zbog čega? Zato što je njih krasla druga osobina. Kao narod nevjernički, mnogobožci, ali su bili ti koji su govorili istinu, nisu lagali. Nisu bili poznati po tome da lažu. Kad je zapitao da čemu Sufjana o stanju Muhameda wasalam, sve istinu kazao. Šta ga je spriječilo, taj trenutak je mogao znači da iskoristi protiv muslimana koji su hijđru učinili, da slaže, ali ga je spriječio stid. Stid da slaže. Gdje će on, znači takav poznat po tome da, da laže da bude takvom osobinom okićen. A danas, nažalost, koliko muslimana ima koji su muslimani, a na svakom čošku, na svakom mjestu lažu, petaju i koriste se lažima. Ili opravdava šerijaskim tekstom koje je pogrešno shvatio i pogrešno razumio, ili je totalno, znači, slab u svom manu s druge strane, znači šetam s druge strane prišao pa mu ohalalio da može ovdje, može ondje. Znači, nije, to nije nikako dozvoljeno. Čovjek treba bude okićen tim osobinama kao što je okićen poslanik sa Allahu alijih wasallam. Nema petljana, budi iskren. Makar to bilo protiv tebe. Zatim za dječaka u suri Safat 101. ajetu za Ishaka koji je nagovješten da će doći, Allah te barek vetala ga opisuje da će biti poznat po ovoj osobini. Pa kaže فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim I zaista smo ga mi, kaže, obradovali dječakom koji će biti blage narod. Allahu akbar. Znači koliko je ta blagost bitna, vjerovjesnicu je imali. I vidjeli smo da su najviše oni ti koji su saborali na pravom putu, na poteškoćama, nedaćama, vrijeđanju. Vidimo našeg poslanika, ali ali isto tako i e, poslanike koji su bili prije njega. Koliko je to potrebno da čovjek osabura, jer ne može čovjek biti blag, a da nema osobinu strpljivosti. Znači da nije strpljiv. To je nemoguće. Znači ova osobina blagosti sadrži drugu osobinu koja je obavezujuća kod čovjeka. Onaj koji je blag, automatski je znači i osoba koja je strpljiva. S druge strane, koji je samo osura, takav je, takav je grub, takav nije strpljiv, takav znači brzo plane i onda dolazi do onih nepromišljenih postupaka za koje se posle kaje što je učinio. A vidjet ćemo kako poslanik sa opisuje, opisuje vjernika a to je u hadisu koji bilježi muslim, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve kazao i pohvalio Abdul Kajsa da posjeduje dvije izuzetne i posebne osobine koje su znači pohvalne i koje voli ko? Allah i njegov poslanik. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve "Inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allahu azza wa jalla wa rasuluhu, al-hilmu wal Zaista su, kaže, kod tebe dvije jako izrazite plemenite osobine koji voli Allah Jal i njegov poslanik. A to je blagost, blagost i promišljenost u postupcima. Nema požurivanja, Habibi. Danas kaže, brate, desilo sto, hajmo odmah, ti su upali za 5 sekundi i poslije toga napraviš štetu i muslimanima i islamu svemu. Kontaš? Nije nego treba promišljen budeš, da to odvaga da vidiš šta tu kaže Kur'an, šta kaže hadis poslanika, pa tek nakon toga ti djeluješ. Ali djeluješ ono kako je gospodar zadovoljan. Jer Allah voli tu osobinu da je kod tebe. I ne samo to, bilo šta. Da se desi, da si promišljen, kad te pitaju o nekom, ah i gledaj kako ćeš to kazati, šta ćeš kazati. Da li to odgovara na tom trenutku? Ne odgovara. Znači, danas popinješ se, jel, možeš što kazati, ali ta jedna riječ tvoja može da spriječi milion drugih riječi koje bi se upakovala na ljepši način i prezentirale ljudima i ljudi koriste se od toga. A ti dođeš, znači dobiješ tu mogućnost pet minuta i kaj jesam im rekao. I šta su radili? Allah takve osobine ne voli. Iako ti misliš, a ja sam hrabar, ja sam neustrašiv, ja sam kazao, ja se niko ne bojim, ja se niko ne plašim. Rekao sam istinu. Istina nekada se treba i upakovati u smislu prikriti radi mudrosti veće koristi. To je dozvoljeno islamu i to je tako došlo puno hadisa koji govore na tu temu. A s druge strane, znači ova promišljenost da te ne navede da budeš taj koji će na sekundu donijeti odluku koja je pogrešna. Promisli. Možda se ženiš, a bili pogledaj, znači da li to odgovara. Ne, znači samo ženiba, ženiba, ženiba, poslanik rekao ko se nože ni od nas, ni od naših suneta. Znači, vidi koga, šta, pa pogleda se šta udaje suru, šta ne udaje. Sura hoće da se pa ne pogleda kod dolazi, nije samo brat musliman. Brat musliman iz njega negativni stvari milion. Kažu što da radimo, ne možemo skupa. Kontaž. Pokvari odnose u familiji, eh, u komšiluku, ukazao kakvu sliku, znači mi neku igramo veliku ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, na sve načine si promašio i fulio, upravo zato što nisi bio promišljen u svom postupku ono što Allah te bare ve voli poslanik. Raspitaj se, malo se angažuj, vidi ko šta. Ne potraje mjesec dana i dva mjeseca. I tri, razgovaraj, ali na kraju to bude inšala kako treba. Po školu da odabereš, ne prva škola koja ti naopadne, nego vidi kakve imaju muslimani koristite tvoje škole. Posebno znači za djevojke, za, za sestre. Pogledaj kakvi znači, muslimani imaju korist od toga. Da li ćeš imati kakve fajde, ti, tvoja porodca i muslimani, ili neće imati. Ti sutra kakvu školu želiš? Šta želiš? Kako, na koji način pomogneš posao? Vidi neki cilj, nađi nešto, promisli, razmisli i tek nakon toga donese donesi odluku. Najviše radi u hadisu drugom koji bilježi isto tako muslim, kaže u čemu god se nađe blagost, ljubaznost kao postupak, kaže tu stvar ukrasi, uljepša. Znači nema stvari subhanallah da je čovjek ne uradi sa ovom osobinom blagosti, a da je neće ukrasti, da je neće uljepšati. I na kraju krajeva, svi mi volimo znači da neko ili tu kaže, ti pokaže, da te posavjeti na jedan lijep način blag način. Nego ono grubo i osobno, brata haram, boj se Allah, ovako je na. idem dalje, jer ja sam njemu rekao, skinuo sam odgovornost i to je to. Tebi je cilj veći od toga, tebi je cilj da on to prihvati. E sad ti gledaj kako ćeš to upakovati, srijeti, dotirati pa mu to prezentirati. A jedna od stvari koja će ti jako puno pomoći u tome jeste blagost. Znači na jedan lijep, blag način da mu to pokažeš i ukažeš. A ono, ja mu rekao i halas, on ostao na ono, nema opravdanja kod Boga, on je gotov, halas. to je poslanik, nije takva metoda bila, znači poslanika sam se, nego bio ustrajan i bio opičen sa ovom osobinom blagosti i ukazao umetu, znači da tu osobinu jako voli Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik. Znači poslanik je voli ali salatu salam. Voli je da ima pojedinac umet, da ima umet. Ne da budu opisani, znači, kao grubijani nekakvi, jer koji samo uništavaju, kada pogledaju, pogledaju, samo cijepaju ljude, razumiješ? Nego, Habibi, da budeš odmjeren pravi musliman, a kad zahtjeva islam, i život i prostor gdje živiš, da budeš takav kako treba, budi jer je bio poslanik sa samo takvim prilikama takav. I ashabi. Ali čitav život poslanika je bio dava, pozivanje, prezentiranje, vidjet ćete znači da je uvijek bio osmijeh na licu uvijek je bio osmijeh na licu, uvijek je bila velika želja da uputi i da ukaže na pravi put svim zalutalim. Tako da im isto tako treba da iskoristimo tu priliku. Nakon ovoga dolazi hadis poslanika Salem gdje kaže šeha Albani da je Hasan, da je vjerodostan, bilježi ga imam Tirmiz, imam Inumađi, imam Ahmed, Bejheki i drugi, koji je jako zanimljiv, a koja je velika nagrada za onoga koji se strpi koji osabura u trenucima kad nadođe ta sržba i taj bijes. Mi danas, subhanallah, imamo puno nekih e, situacija kad se naljutimo jedna druge. mislim, to bi nevažno kada pogleda u suštinu toga, ali su ipak mi se naljutimo i oko sitnica, raziđemo i kažemo krupne riječi. Ali čovjek treba da uvijek ima na umu taj hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, jer mu obećava veliku nagradu a ono za kojom žudi svaki čovjek vjernik, posebno muškarac. Kaže, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, men me gajzan wa huwa qadirun ala en yunfizahu da'ahu Allahu ala rusil halajki jevme al qiyameti hatta yuhayirahu min eji hurin ša. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, ko se naljuti, ko se rasrdi, znači u tim trenutcima sržbe i bjesnila, i e pa se suzdrži. A kaže u situaciji da taj bijes izlije iz sebe. Znači u situaciji, znači, ja sam u situaciji, ne treba se kontrolisati, mogu to učiniti. A se suzdržiš radi Allaha te bareke Ne želiš znači da to izađe iz tebe. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, toga će Allah Đelešan na sudnjem danu prozvati između svih stvorenja, i kazati mu dođi i izaberi kako god hoćeš huriju. I ovaj hadis kaže šeh Albani da je Hasan dokaz, znači prihvatljiv, može se može se raditi po njemu, može se pozivati, pojašnjavati, drugim ukazivati. Pogledajte velike nagrade. A mi smo, subhana, u svakodnevnom životu onaj, izloženi nekoj sržbi bjesilnu i ljudi. Bilo to u kući s porodcama, s djecom, na ulici, u školi, s komšijama, musliman subhana živi u ovim prostorima, u ovom vremenu, gdje je izložen e, velikim znači, uvredama, ali budi strpljiv, radi Allaha te bareke od saburaj, ne uzračaj On tebi ne nemoj, subhan, radi ovog hadisa. Radi ovog hadisa, bit ćeš od onih kojima će ova te bareke od tala danu kazati, znači u tim teškim trenucima, da probere kakvu hoće huriju radi ovog. Radi ovog. Znači ova stvar nije, nije jednostavna. Da je jednostavna, lahko bilo za rat. Nego vi znate, tada svak pomisli, eh, ako to saburam, on će biti ko ono, vladom, ne vladom, bolji je, moćniji, jači, vidi, može i drugi put ćemo raditi, treći put saburaj. Posebno ako je riječ znači, o vjernicima koji su ili u džami, ili u džematu, zajednici koji to okružuju, radi Allah te koji tada saburaj tome. Imam Kurtubi Rahimahullah je kazao, Pogledajte što je kazao. Obaveza je na onome koji spozna svoga gospodara ovim velikim imenom Halim, da je blag prema svojim stvorenjima, koji mu čine nepokornost, znači griješan, da on, znači taj insan, to stvorenje bude blag prema kome? Prema ostalim stvorenjima koji njemu čine nepokornost, koji se ne slažu sa njegovim postupcima. Jer kad vidiš na čemu sve Allah te bareke ve sabura, na kakvim znači e, uvredama, pa na čemu ćeš ti da sabura? A za sekundu znači uzradiš. Kaže on, treba da budeš znači od onih koji će saburati. Pa kaže, to mu je preče kako bio okićen ovom plemenitom osobinom blagosti. Jer ako ne saburaš na tome, ako nemaš ti te blagosti, nisi okćen tom blagošću, a poslanik sa sada kaže Allah je voli i njegov poslanik. Zatim kaže takav će imati udjela u ovom svojstvu u mjeri koliko se uspije savladati u srčbi. Znači tu ti ispit. Kad se u srčbi Habibi kako se savladavaš u tome. I kaže u onom trenutku kada treba nekome oprosti komu je loše učinio. Tu ti ispit. Srčba i postupak tvojeg brata komšije prijatelja bio komšija vjernik nevjernik. Poslanik sam je e, bio e, saburao i na čemu? Na, jez, na jezijetem, ovredama i komšije, židova koji svaki dan izbocivo smeće pred poslanikom sallallahu alihi sallam kuću. Zatim kaže, će se u tome dok ne dostigne svojstvo blagost. E sad, on kaže, trudit će se. Zato ovdje ulema kažu, ova blagost može biti urođena kod čovjeka, kao stid. Ali može isto tako biti ona koja, koja čovjek, znači postupkom, dolazi do nje, znači uvježbavanjem, vježbanjem svakodnevno, da onaj svojim trudom okiti se takvom osobinom. Čovjek mala, znači ne može se kontroliše. Takav je po naravi. Ali može se takav da ostaneš. Možeš se izmijeniti, možeš se promijeniti. Uradi sve što mogu, vježbaju, vježba, znači danas jednom priješ dva put, tri put, oprosti. Svaki dan kada se budeš uvježbavao na tome, ti ćeš jednog dana postati od onih koji će biti blagi u svojim postupcima. A subhala koliko znači imamo suprotnosti u našem džematu od ove osobine. Znači koliko nam je potrebno. I zato ova imena Allaha te bareke njihovo značenje Habibi toliko pozitivno utječu na čovjeka da mu onaj obuhvata i akidu, i fik, i edeb, etiku, sve živo, znači ova Allaha te bareke ta lijepa imena ukazuju čovjeku na nepozitivne stvari kojima treba da bude okičen na dunjalku dok je živ. Zatim kaže, kao što voliš da tvoj gospodar oprosti tebe i svoje blagosti, svoje milosti, znači, budi ti taj koji voliš da oprostiš svom bratu muslimanu. Znači ono što se dešava, što se danas od uvrijeda, gibeta, nemimeta, oprosti, radi Allaha te bareke Jer kaže, preko tog postupka možeš zaraditi veliki veliki sava, veliki her, veliko dobro djelo. Kako? Allah Đelešanu kaže وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Zaista je nagrada za loše djelo, za nepravdu koja se čini, da se nepravdom uzvrati istom mjerom. Allah što je dozvolio vjernicima to. Ko ti nepravdu uči da mu uzvratiš na to. Ali da li je to ono što gospodar hoće? Što želi, da je to nešto bolje? Ne, Allah što kaže u nastavku. فَمَنْ عَافَ وَأَصْلَهَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ a onaj koji oprosti i izmiri, znači, zaračne skupine, kaže to je bolje i imat će nagradu kod svog gospodara. Nije rekao će imati nagradu onaj koji izvrati istom vjerom, nego onaj koji oprosti, koji prijeđe preko toga, koji izmiri, popravi stanje nekoga, taka može očekivati veliku nagradu kod Allaha te bareke Innehu la yuhibbu zalimin i zaista Allah ne voli zulumčare, nepravedne, one koji čine nepravdu. Kako? Nekada čovjek kaže, vi šta mi radi, udara pa se vrati pa ga subhala toliko e, iz udara da, ga, da čovjek završi na kraju u bolnicu. I kaj ja mu vratio. Kako sam vratio? Ti ostao na nogama da prenosiš haber, a on gore bore mu se za život. Znači, Allah šan takve ne voli. Znači, kada se ne, e, nepravda učini, dozvoljno ti je vrati istom mjerom Kazati ko ti je učinio, da govori, znači, glasno, taj, taj mi nepravdu učinio. Ali ako to prikriješ, sakriješ, ostaviš, zaboraviš, oprostiš, prijeđeš, to je ono što je Allahu draže i bolje za tebe na hiljadu, bit ćeš nagrađen za to. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Šura وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ A onaj koji pokuša biti strpljiv i oprosti, je zaista je to što je nešto najbolje da može učiniti. Znači za sve općenito, kad ti neko nepravdu učini, uvrijede nanosi, da pokušaš da osaburaš, da izdržiš, da prijeđeš i da oprostiš. I to je bolje. I na kraju ćemo spomenuti da je poslanik sallahu alijih vseleme dobio Allahu te bareke vetala ovom, ovim velikim imenom. Znači kada u trenucima nedaće, poteškoći. Dova koja je poznata, koju bio isto Buhari, od Ibn Abbas gdje kaže poslanik sallallahu alihi ve La ilaha illa Allahu halim. Znači, gdje kaže poslanik sallallahu selem nema drugog istinskog Boga osim velikog, moćnog, azim i blago. Pogledajte te dvije osobine. u u teškoće. E sad ste vi uzeli čitavu lekciju iz ovog imena, El Halim, koji je blag kada ne požurije, odnosno žudi da oprosti, s druge strane ne požurije sa kažnjavanjem. zašto je poslanik u nedaći učio, znači u problema učio tu dovu i dovio gospodara Tebara Kvetala ovim velikim imenom. Zatim kaže La ilaha illallahu rabbu samavati val ard wa rabbul lazim. I nema drugog istinskog Boga osim gospodara nebesa i zemlje koji je gospodar veličanstvenog arša. Znači na početku El Azim ul Halim. Nema drugog istinskog Boga osim koji je El Azim, veliki, najveći, najmoćniji, svemogući i blagi. To što se dešava, što te zadeslo, to je iz njegove moći, što je znači kudreta da može da učini, ali u isto vrijeme i on halim da ti to uskrati, podigne, rastereti, da osjetiš olakšanje koje dolazi samo od njega te bareke, te Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se prije svega koristimo od onoga što smo kazali, što smo čuli, zatim da nam podari ovu plemenitu osobinu da je mi imamo kod sebe, prije svega u, između nas i naših porodica, između nas naših roditelja, između nas i naših prijatelja, naše braće i svih drugih znači prema kojima je treba da se obhodimo na takav, takav način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala popravi naše stanje, stanje naše gumeta, da zbliži naša srca, ujedini naše safove i da nas usvrti na riječima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanika Allah Muhammed Kašadan La ilaha illallah Kastakurka Tugulek Da vas Allah tabarek da nagradi najljepša najljepša